gedən, gedən qardaşlara, ümumən gedən, gedən qardaşlara, demək olar ki, hamısı təkbirçi xavaric deyil? Yox. Ora Kimsə gedənlər, deyirsə xata eləyir onu. Hələ ümumi demək lazımdır. Ki, ora gedənlər təkbirçilər xavariclərdir. Yox, yox, ümumi demək lazımdır qardaşlar. Gedənlər var təkbirçilər. Var. Var. Amma hamıya şamil olunmur. Hamına şamil deyil, yox. Eləsi var, sadəcə gedib öz Çünki deyirlər ki, şeyx deyir ki, ora gedənlər hamısı havariclərdir, təkbirçilərdir. Yalan danışırlar. Hə, yəni sinəmsiz yalanlar çox danışırlar. Aydındır qardaşlar? Nə aydın məsələdir. Hə, yalan çox danışırlar. Onu dəqiqləşdirin də. Mərhəm, ona görə soruşuram ki, yəni dəqiqləşdirin. Mən bir şey olanı mən aydınlıq gətirirəm. Yox, demirsiz axı şeyxə, bu uçqub, kim inciyib, kim belə-belə. Yox, şey deyib ki, Allah köməkləri olsun. Yox, burada bir şey yoxdur, qardaş. Olar, olar, bizim qardaşlərimizdir. Maşallah. Onlar müsəlmandır, biz onları təkfir eləmirik. Sadəcə biz onların əməlini səhv sayırıq. Belə deyil. Hə, biz onların, mən mövqeyim budur. Biz onların əməli səhvdir. Çünki cihad ibadətdir. Heç kəs, İslam deyən cihadı heç kəs inkar eləmir. Sadəcə biz deyirik, cihad ibadətdir, ibadətin bir növüdür, İslamın zirvəsidir, zirvəsində yeri var cihadın. Sadəcə, sadəcə, cihadın aid olanda cihadın növləri var. Cadın növləri var, şərtləri var. Əgər təyəmmümün şərtləri varsa, təyəmmüm. Cihadın şərtləri yoxdur. Cihad təyəmmümdən, namazdan və s. və s. zəkatdan və o döyüş vaxtı daha mühüm olur. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gəlib biri deyəndə ki, ya Rasulullah, ən xeyirli əməl hansıdır, dedi Allah yolunda cihad edilməyin. Çünki o vaxt cihad gedirdi ona görə. Lakin başqa vaxtı gəlib biri soruşadı ki, ya olsa ən xeyirli əməl hansıdır, dedi namaz qılmaq vaxtında. Sonra başqa vaxtı gəlib biri soruşdu ki, ya Resulullah, ən xeyirli əməl dedi Allah'a iman gətirmək. O müstəşriqlər, müstəşriqlər də, o İslamın düşmənləri belə şeylərdən tənə eləyirlər. Deyirlər, bu nədir? Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm gah belə deyir, gah belə. Amma gah belə, gah belə deyil. Sadəcə hər vaxtda nə mühümdür, onu gətirilir. Vaxta uyğun deyil. hər vaxtda birdən bu vaxtı, bu mühümdür, bunu gətirir öncə. Bu vaxt bunu mühümdür, bunu gətir öncə. Bu ziddiyyət deyil, qardaşlar. Ona görə ona görə cihadın cihad ibadətdir, ibadətin şərtləri var. Biz bilirik cihad necə olur. Birinci də özünüz də bilirsiniz ki, bu söhbət necə qalxdı. Bu söhbət qalxdı bir dənə şəhərdə dəstə. Elə bildilər ki, Avropa gələcək, necə Libiyanı vuracaq. Bunlar da gəlib kömək eləyəcəklər. Avropa da gəlmədi. Aydındır, onlar da gəlmədi. Orada söhbət qızışdı. Özünüz bilirsiniz, bu saat çox gərginlik var. Nəinki, hətta müxalifətin arasında dəstələrdir. Artıq cihad söhbəti pərdə altına salır. Pərdə altına salır. Çünki cihadın həmçin başlamaqda da mütləq qüvvəyə baxmaq lazımdır. Bunun xeyrinə, zərərinə. E, hətta hakimlər yoxdur. Hətta hakim yoxdur. Əsədi devirsələr, kim olacaq hakim? Yoxdur. Biri var Avropa seçən, Amerika seçən, Bir var, dəstələr özləri seçiblər. İndi əsəddən sonra da, hələ, indi hələ məsəd gedməyim, hələ bir-birlərini qırırlar. O ki, qaldı əsəddən sonra gönlərəl olacaq. Yəni, Afqanistan Suriyanın yanında toya gedməli olacaq, yadaşlar. Yəni, Suriya doğrudan fərqləndi. Həm İraqdan, həm Afqanistandan, həm e, Libiyadan. Fərqləndi çox. Yadaşlar, ora gedmək düzgün deyil. Bunun mənə kimsə xoşu gəlsin, və ya kimdənsə qorxuram <coughs> və ya şey, ona görə demirəm. Sizin xoşun gəlməsin məndən. Mən sadəcə şəriətə görə deyirəm. Ora getmək düzgün deyil. Ora əhalisi özləri də deyir. Deyir, bizə heç nə lazımdır. Bizə üç şey lazımdır. Silah, dərman, dua. Müxalifət belə deyir. Amma sən ora gedirsən, birinci orada onlara narahatçılıq etsən. Özə çox qardaşların gedənləri heç əskərdə olmayıb ola bilsin bəziləri. Ona görə silah tutun bəlində. Ona görə gedib onu öyrətmək lazımdır və s. Döyüş ayrıca elmdir, qardaşlar. Ona görə çıxır, hamısı vururlar. Aydındır? Həm də səhv nə fikirdir gedənlərdə. Səhv fikirdir, gedir ki, ölməyə. O səhv fikirdir. Ölə bilərsən, hə? Olsun niyyətində şəhid. Amma ölməyə yox, qələbə çalmağa gelmək lazımdır. Yaxşı, gedək, hamımız öləyik. Hə, hə da öldürün biz, hə, öldür, hə, şəhid. Bəs sonra O səhvdir. Səhv fikirdə ol. Ona görə qardaşlar, şəriətdə hər şey yoxdur. Şəriətdə sadəcə cihad da ayrıca elmdir. Cihadın ədəbi var, elmi var. Qardaşların çoxsu heç bilmirlər. Sadəcə görür televizorda o uşaqları, o görür o qadınları öldürməkləri və s. görür orada və çağırışlar da var. Deyirlər, internetdə oturublar, Facebookda görsən çağırırlar. Ona görə gedir. Gedir, amma getmək əslində belə baxanda... O, o bağlıdır imana, Və elmsizliyə. Hə, elmsizlik və iman. Hə, iman var, amma elm yox. Hə, elmsizlik də özü orada gedəndə özü orada dəhşətləri görür. Hətta müxalifətin öz arasında dəstələrdir. Məsələn, biri gəlir deyir ki, mən əmirəm, mənə beyət eləməlisiniz. Eləmədən səni öldürəcəklər. Hmm. Orada özü abahava çox gərgindir ya. Yəni, orada oturanda, məsələn, deyə bilməzsən buradan ki, dəvət yaxşı olub, nəsə. O saat öldürəcəklər. Hə, yəni, abahava çox gərgindir orada. Yəni olanlar da hətta deyir ki, bax, abu-hava bax belə deyil. Yəni Allah bilir necə olacaq. Allah bilir. Allah bilir. Allah yardım etsin. Amin. Allah müsəlmanlara kömək olsun. Amma Amin. necə olacaq? E, bu belə edilmir. Və salam. Yenə deyirəm, bu cihadı inkar eləmək deyil qardaşlar. Yenə deyirəm, mən bu qorxu, yaltaqlanma, kiməsə xoşuna gəlsin zat. Sadəcə şəriət belə deyir, şəriəti mövqeyi ilə danışır. Qutardı.